la فالسلفية كالسنة كما قال الشيخ خالد الضفيري حفظه الله موجه katika mihadhara yake sema usalaf ni kama vile sunna وكما قال البربهاري رحمه الله اعلم أن الإسلام هو سنة والسنة هي الإسلام إليه وكما أسلام لسنة السنة إسلام kwa hiyo salafia ni kama vile sunna kwamba sunna ni uislamu na uislamu ni sunna basi kadhalik as-salafia kwa hii ni neema kubwa sana ambayo Allah jalla fi ula ametuneemesha nayo sisi tukawa tunajinasibisha na njia ya masahaba na mwenendo wao na uislamu wao na dini yao na tukawa jazakallahu khaira tuna utetea msimamo huu tukiamini huu ndio Uislamu na hiyo ndiyo sabilu mu'minin na hiyo ndiyo njia ya waumini kwa sababu hakuna njia ya kufahamu Uislamu bimaana hakuna njia ya kufahamu kitabu Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama illa bifahmihim isipokuwa kwa kupitia ufahamu wao wao vipi walifahamu maneno ya Allah subhana na vipi walifahamu maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qaumun radiyallahu anhum ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao na kuridhiwa kwao wahum ahya aktharuhum wakadhalika an-nabiy hayyun wa ayatul qur'aniyah aya za Qur'ani nazo zinakuja zikithibitisha kuridhiwa kwao radhiyallahu ta'ala anhum sasa moja katika alama za manhaji hii na da'wa hii ni kulazimiana na jambo la ilmu ni kulazimiana na jambo kubwa jambo la elimu na ndio maana tunaona hizi الدورات العلميه تقام في مساجدنا semina hizi za kielimu zinasimamishwa na kuwekwa katika misikiti yetu na sisi wanafunzi tunajifunza kila leo kwa sababu swala la kujifunza na kushikamana elimu ni katika manhaji yetu na ndio usalafi wenyewe tukisoma namna ya hadhara ya mtume na masahaba namna walivyokuwa wakikaa na wakiyapatiliza wakilipatiliza jambo la elimu mpaka wanapia nazamu za kufanya kazi na kuhudhuria kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na namna Jibril alipokuja katika hadhara ya mtume mbele ya masahaba na akakaa akauliza akaondoka alivyovaa na ukaaji wake halafu mtume sallam akatwambia hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum huyu ni jibril amekujieni nyinyi kwa kufundisheni dini yenu dini ni hii aliyokuja nayo wa huwa alilmu nayo ni elimu amekuja kuonyesha njia ya elimu katika njia za elimu aswali ni kuuliza Qur'ani imekuja nauliza yasalunaka anil ahilla yasalunaka anil mahid yasalunaka anil shahri alharam qitalin fihi na nyinginezo yasalunaka anil anfal halafu majawabu yanakuja na hiyo ni njia katika njia za elimu ambayo Jibril alayhi salam alikuja nayo kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na mtume akathibitisha kwamba hayo ni mafunzo aliyokuja nayo Jibril alayhi salatu salam kuufunza umma huu kuthibiti katika haki kunasimama kwenye jambo la kutafuta elimu baadaye alamalu bihi elimu halafu kuifanyia kazi ile elimu wenyewe elimu ya kujua mtu mwenyewe ibada zake namna ya matangamano yeye na Mola wake na mafungamano yake baina yake yeye na watu wake jirani zake baina yake yeye na watu wasiokuwa kama yeye katika makafiri wasiokuwa waislamu baina yake kadhalika na watu waliopinda katika njia sawa elimu ndio itakayomuongoza mtu namna ya kuamiliana na watu kwa kwanza kwa kuwajua wapi wako sawa na wapi hawako sawa na yeye ashike wapi na halafu aamiliane nao vipi watu kwa sababu Qur'an na Sunna zimekuja kubainisha vitu viwili alhaq wal batil haki pamoja na batil ni lazima mtu aijue haki lazima aijue batil kadhalika lazima mtu ajue man hum ahlul haqq wa man hum ahlul batil nani watu wa haki na ni wapi watu wa batil wa ma huwa sabilu ahlil haqq sabilu almu'minin ipi njia ya watu wa haki njia ya waumini wa ma huwa sabilu almujrimin sabilu ahlil batil na ipi njia ya watu wa batil njia ya waovu huwezi kujua illa bila ilmu isipokuwa kwa elimu elimu ni alama miongoni mwa alama za manhaji hii ambayo sisi tunajinasibisha nayo na haina ukomo haina ukomo kwamba minalbidaya albidaya wan nihaya tayari tumefikia nihaya la bali kila siku ni hamu ya kujifunza na kujifunza na kujifunza hivyo ndio mambo yanavyotakiwa na ndio maana utaona popote walipo masalafi hii ndiyo njia yao kuu ambayo wanajitofautisha na wengineo na wasiokuwa wao wanajitofautisha na wale wasiokuwa wao bihadha almanhaj alazim almanhaj almubarak mwenendo huu uliokuwa mkubwa mwenendo huu ambao uliokuwa na baraka kwa sababu ni mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake kwa sisi tunapojifunza tunapousoma usalafi maana yake tunaisoma njia ya masahaba alaysa kadhalik ha naam manhaju salaf manhaju sahaba radiyallahu ta'ala anhu ambayo ndiyo njia ya waumini ndiyo njia ya waumini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume kuja kubainisha njia hiyo na yote atakaye njia hiyo huyo ni mtu mwovu yupo katika sabilul mujrimin waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع sabili سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله jahannama angalia wazo kusema ah nuwallihi ma tawalla kama inatosha la hatumdiriki Allah sisi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira ndio maana tumesoma hapa daruratu fahmi alkitabi wa sunna ala fahmi salaf ule ule umuhimu haja kubwa na ulazima wa kufahamu kitabu na sunna kwa ufahamu wao kwa sababu yoyote yule ambaye atakemwasi mtume baada ya kumbainikia yeye haki baada ya kumbainikia yeye haki akafuata njia isiyokuwa ya waumini akafuata njia isiyokuwa ya waumini njia ya masahaba akaiacha basi nwalihi matawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira sasa hii njia ambayo isiyokuwa ya masahaba ni lazima nayo tuijue ili tuiepuke kama tunavyokuwa na haja ya kuifahamu hiyo njia ya waumini ambayo ndio njia ya masahaba ridwanullahi taala alayhi kwa yote mawili Allah subhanahu wa ta'ala amezizungumza njia zote yani manhaji zote mbili hii ya batil na hii ya haki inawezekana kwamba na nazunguka sana lakini natafuta madkhal wapa kupita yote yapo yametajwa katika aya hii hii moja hii na tukasoma sisi hapa manhaji yao na ulazima wao wa kufahamu vitu viwili hivi ambavyo mtume ametuachia thaqalain kitabu na sunna kwa ufahamu wao kwa ufahamu wao kama kwamba mimi nataka kuishi hapo hapo lakini mazungumzo ambayo tunataka kuyazungumza ni maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi al-fawaid wakati anazungumzia hicho ambacho nimekitanguliza rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a wakadhalika nufassilu al نفصل wal ولتستبين sabilul mujrimin na kama hivyo ndivyo ambavyo tunapozipambanua aya waltastabina sabilul mujrimin ili ipate kubainika njia ya waovu ijulikane ni ipi na njia ya wema ibainikane ni ipi ili ifuatwe kiangalia maneno ya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika maneno mengi ambayo aliyasema katika muktadha huu lakini kama yataturuhusu kuyasoma mpaka mwisho yale ambayo ameandika katika katika muktadha huu Allah subhanahu wa ta'ala anapenda waja wake kuwabainishia haki na kuwabainishia batil kuwabainishia njia ya watu wa haki kadhalika na njia ya watu wa batil katika maneno ambayo aliyoeleza mengi alafu akasema akasema wal maqsudu anna Allah سبحانه يحب an tu'rafa sabilu أعدائه litujtanaba wa tubghadha يحب yuhibbu an tu'rafa أوليائه awliyaihi lituhabba wa haya maneno yamekataja mbali kidogo pengine huenda tusiyafikie makusudio haya yaliyozungumza Allah wakadhalika nufassilu alayati waltastabina sabilul mujrimin na kama hivyo ndio ambavyo tunazipambanua aya ili ibainike njia ya waovu akasema makusudio ni kwamba Allah anapenda ifahamike njia ya maadui zake ili iepukwe na ichukiwe ili iepukwe na ichukiwe vitu viwili hivyo nukta hiyo muhimu kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliya'ihi kama Allah anavyopenda ifahamike njia ya vipenzi vyake lituhabba wa tuslaka ili ipendwe na ifatwe ili ipendwe na ifuatwe na ndio maana inapotajwa njia ya hawa inatajwa njia ya hawa ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim Allah takuomba utuongoze njia iliyonyooka njia ya wale ambao uliowaneemesha juu yao ghairi lmaghdubi alaihim waladhdallin, sio ya wale walioghadhibikiwa juu yao na wale waliopotea. Hii njia yao hatuitaki sisi, tukishaijua tutaichukia na hatutaifuata, tutajiepuka nayo. Lakini hii tunaijua, tunaipenda na tunataka Allah subhanahu wa ta'ala utuongoze katika njia hii. Al-Imam Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi alipoitaja aya hii akasema yaqulu ta'ala wa kama bayyana ma taqaddama bayanuhu min alhujaj waddalail ala tariqi alhidayati وذم المجادلة والعناد وكذلك نفصل الآيات أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل anasema Allah na kama tulivyobainisha yale yaliyotangulia ubainifu wake katika hoja na dalili juu ya uongofu na mwongozo na kusema vibaya kulaumu mijadala mabishano na inadi kama hivyo wakadhalika nufasilu alayat na kama hivyo ndio ambavyo tunavyozipambanua aya ambazo wanazihitajia wale wanaosemeshwa wanahitajia ubainifu wake aya hazikuja kwa ujumla jumla tu zikaachwa hivi hivi ile iliyokuja kwa ujumla katika Qur'an imekuja sunna kuibainisha na hivyo ndio ilivyo nyingi katika ahkam zimekuja katika Qur'ani mujmal lakini imekuja sunna kuja kubainisha namna ya utekelezaji na ugawanyaji na utendwaji wa ibada hizo kama zaka swala waaqimu salata wa atu zakata lakini sunna ikaja kupambanua mali zenye kutakiwa zaka ni swabu zake watu wape wao wakati wake wa kutolewa na kadhalika zaka na kadhalika swala wakala sallu kama raaitumuni usalli wakadhalika alhajj na vile vile hija namna ilivyokuja na mtume akasema litaakhudhu anni manasikakum hivyo ndo mambo yalivyo kwa hiyo hazikuletwa aya za Qur'an kwa ujumla zikaachwa tu kwamba kila mtu aogelee anavyotaka na watu kuonyesha ujanadume wao kwenye hayo la lakini Allah amezibainisha yeye ndani ya Qur'an kwa aya nyingine au amekuja mtume sallallahu alayhi wasallam kuzibainisha na waliokuwa wanasikia ubainifu huo walikuwa ni masahaba radhiallahu ta'ala anhum na wasipofahamu walikuwa wanauliza kwa hiyo wakadhalika nufasilu alayat ay allati yahtaju المخاطبون الى بيانها ونحتاجي ولو نسمشوا هذو ايه كزبينشا كواكي وبينفوا كواكي والتستبين سبيل المجرمين اي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل نا الي يطه كذهيري نجيا يا واوفو ويبياو wale wanaokwenda kinyume na mitume alayhi salatu wasalam ila akhir kalamih rahimahullah waqala as-sa'idi rahimahullah mas'adi وكذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه أكسيما نكما هيفيو hivyo ndio كوازي wazi na kubainisha na kupambanua njia ya uongofu katika kadhalika njia ovu katika njia ongofu ili wapate kuongoka kwa kutumia mwenendo huo wenye kuongoka na ibainike haki ambayo inatakikana kuifuata kwake njia hiyo waltastabina sabilu lmujrimin akasema almusilatu ila sakhti llah wa adhabih ili ipate kubainika njia ya ovu ile ambayo inawafikisha watu katika makasiriko ya Allah subhana na adhabu yake فقال فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها وسباب njia ya waovu inapobainika na kukaa wazi kunawezekana kuna makinika kujiepusha nayo walbu'du anha na kukaa nayo mbali bikhilafi ma law kanat mushtabiha multabisa kinyume na lau kwamba njia hiyo ya waovu lau kanat mushtabihatan multabisatan ingekuwa inatatiza inachanganya watu hawaijui ni ipi na ndiyo maana inapoombwa dua ya kutaka kuongozwa katika njia wale ambao Allah aliyoneemesha inajulikana na njia wale ambao Allah amewaghadhibikia kupotea kadhalika inajulikana ihdinas sirata almustaqima Allah takuomba utuongoze ile njia iliyonyooka ile ghairi almaghdhubi alaihim waladhdallin kwa hiyo kinyume lao kwa maingeachwa ingekuwa inatatiza inachanganya fa innahu la yahsul hadha almaqsudul jalilu kama isingebainishwa njia ya waovu pasingepatikana makusudio haya yaliyokuwa matukufu na ndio maana tunaposoma sisi tunaizungumza haki tunaizungumza batil tunawazungumza watu wa haki na tunawazungumza watu wa batil tunawatetea hawa na kulingania njia yao na tunawasema vibaya hawa na kuwatahadharisha watu na njia yao lau kwamba yataachwa itazungumzwa moja tu pasi na nyingine elewa kwamba hao wenye kuzungumza moja pasi na nyingine nao pia wapo katika sabili lilmujrimin kwamba sisi a si hatuzungumzi watu bwana si hatuzungumzi watu sisi tunaizungumza haki hasa haki utaizungumza vipi bila kuizungumza batil huwezi kuizungumza haki bila bila kuizungumza batil kizungumza haki inabainika batil kizungumza batil inabainika haki na huo ndio upekee ambao wako nao wale wenye kunasibisha na manhaji ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo sabilul mujrimin haraka haraka ufahamu unakwenda ah njia makafiri tu washirikina tu ah maneno ya Sheikh Saadi hapa naona al alimamu al Kathir al ومن المخالفين الفاسقين katika hao wenye kwenda kinyume ni waovu alfasiquna فهم المتمردون على الله تعالى الخارجون عن طاعته سبحانه watu waovu ni watu ambao wenye kumwasi Allah ambao wametoka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala الراغب الأسفهاني في المفردات رحمة الله تعالى عليه amesema walfisqu aammu min alkufri alfisq uovu maana yake inaenea zaidi kuliko ukafiri wayaqau bilqalili min aldhunubi wa bilkathir na uovu unatokezea kwenye uchache katika madhambi unakuwa ni uovu alfisqu kadhalika na wingi katika madhambi nao unakuwa alfisq unakuwa nao ni uovu vile vile zote zinaingia katika katika alfisk naam na kama hivi ndio ambavyo inavyojulikana ma yuqalu alfasiqu liman iltazama hukma ash-shari'i wa qaraba ilayhi au thumma akhalla bi jami'i ahkamihi au bi ba'dihha ila akhir kalami lakini baina kutofautisha kwamba eh, katika sabili almujrimin wanaingia alfasiqun waovu japo fisqi baadhi ya wakati na maana ya kufru lakini inaingia katika almaasiya wa min almaasiya albid'a katika maasi vile vile ni bid'ah wa min albid'ati alhizbiyya katika bid'ah vile vile ni uhizbi zote hizo zinaingia katika jumla ya sabilu almujrimin kwa sababu zinakwenda kinyume na sabilu almu'minin njia ambayo iliyokuwa iliyokuwa ya wema Sasa maneno ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika alfawaid wakati ameitaja aya hii akaitaja na aya nambari 115 katika sura An-Nisa فقال رحمه الله تعالى قاعدة جليلة مراتب الناس في معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين tofauti daraja za watu katika uelewa wa kuelewa njia ya waumini na kuelewa njia ya waovu faqala wa kadhalika nufassilu alayati waltastabina sabilu almujrimin وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ثم قال والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ndani ya kitabu chake njia ya waumini kwa upambanuzi sio bil mujmal mufassalatan ukimsikia mtu anasema hakuna anayejua kwamba hiyo katika haki au batil haya vipi na maana Qur'ani hii imekuwa mulgha batil haina kazi manake haikuja kubainisha ipi njia ya haki na wapi watu wa haki sio kwa hiyo Allah amebainisha njia ya waumini kwa upambanuzi na njia ya waovu kwa upambanuzi wa aqibata haula mufassalatan wa aqibata haula mufassalatan wa a'mal haula wa a'mal haula wa awliya haula wa awliya haula na Allah subhanahu amebainisha mwisho mbaya wa hawa na mwisho mwema wa hawa mwisho mbaya wa njia ya waovu na mwisho mwema wa njia ya wema na matendo ya hawa na matendo ya hawa sabilul mu'minin wana a'maluhum wana matendo yao wana simatuhum wana alama zao wana manhajuhum wa minha talabu alilmi shar'i miongoni mwa alama zao na njia zao ni kutafuta elimu ya kisheria kwa sababu kwa njia hiyo ndio kunapatikana msingi katika misingi mikubwa katika misingi ya ahlusunna waljamaa katika msingi huo huo wanajitofautisha ahlusunna waljamaa na mu'tazila al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuamrisha mema kadhalika na kukataza uovu kwa hiyo amala haula wa amala haula wa auliya haula auliya haula na vipenzi vya hawa na vipenzi vya hawa wakadhalik wa khudhlanahu lihaula wa tawfiqahu lihaula Allah vile vile ndani ya kitabu chake amebainisha kwa upambanuzi kuachwa mkono kwa njia ya waovu na kuwafikishwa kwa njia ya wema wal asbab allati waffaqa biha ula wa asbab allati khadhala biha haula na njia ambazo kwazo Allah amewawafikisha hawa na sababu ambazo kwa sababu hizo Allah ndio amewafikisha hawa na sababu ambazo kwa sababu hizo Allah subhanahu wa ta'ala amewaacha mkono hawa wajalla subhanahu al-amrayn na Allah akadhihirisha na akaweka wazi mambo mawili fi kitabihi ndani ya kitabu chake wakashafahuma na akayafunua akayaweka wazi wa awdahahuma wa bayanahuma ghayat albayan akayafunua akayaweka wazi na akayabainisha upeo wa kuweka wazi hatta shahadathuma albasairu kamushahadati alabsari lilbaydai wadhalam mpaka yakawa yanaonwa mambo mawili hayo yani sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin yakawa yanaonwa hayo na macho kama wenye kuona wenye macho wanavyoona mwanga kwenye giza hasa ikiwa ni hivyo kwa nini kutafuta elimu ya kisheria isiyo alama ya sabilul mu'minin kwa sababu bila ya ilmu huwezi kufahamu huu upambanuzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupambanua katika hilo huwezi kujua